الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وقد الله جل شانه إذا نسيم صلوات السلام na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي koji vjerujete bojite se Allah dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i da nas učini od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć večeras ćemo početi sa jednim ciklusom predavanja sa naslovom poslanikove sallallahu alaihi wa sallam bitke i pohodi. I samog naslova naravno vidite da je riječ o poslanikove sallallahu alaihi wa sallam bitkama i pohodima koji su naravno spomenuti u siri Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Naravno, ovakav pristup siri, odnosno životopisu Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da kažemo ni onaj uobičajni gdje počnemo sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam rođenjem, zatim poslanik prije dolaska objave poslanik sallallahu alaihi wa sallam u Mekki tako dalje. Nego, kao što možete pretpostaviti, da ćemo preskočiti jedan veliki dio siri Allahu poslanika sallallahu alayhi wa sallam, a to je mekanski period. Odnosno, onaj period u kojem je Allah poslanik sallallahu alayhi wa sallam boravio u Mekke. Jer sve poslanikove sallallahu alayhi wa sallam bitke i pohodi počinju od posle hidžre Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam iz Mekke u Medinu. Normalno, draga braćo, cilj nam je i namjera ne samo da spominjemo događaje u nekom historijskom kontekstu, nego da spominjemo povuke i poruke iz ovih događaja koje prije svega spominje Kur'an, Allahu subhanahu wa ta'ala knjiga, zatim koji su nam došli u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i tako dalje. Međutim, s obzirom da je ovo večeras naš prvi ders, ipak ćemo napraviti jedan kratki osvrt na vrijeme, odnosno na ovaj period koji smo rekli da ćemo ga izostaviti, znači spomenut ćemo ga ukratko, znači da imamo na jedan način uvid i spomenut ćemo neke stvari koje su vrlo, vrlo bitne da se znaju i da se imaju na umu prilikom čitanja, izučavanja i slušanja o siri posljednjeg, o životopisu posljednjeg Allahovog poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo, nama je poznato da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rođen kao jetiv. Da je rođen bez oca. Ovdje sada kod islamskih učenjaka, kod historičara, nalazimo na dva mišljenja da li je poslanikov otac umro, preselio, dok je poslanik bio još utrobi majke ili nekoliko mjeseci nakon što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rođen. Ono što da bi Ibn Qajim, i drugi islamski učenjaci jeste da je Allah da je otac Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem umro još dok je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u utrobi majke. I ovo je normalno Allahu dželle šanuhu mudrost da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem biva rođen i odgojen bez oca odnosno kao jetim. I znamo da Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ad-Duha govori alam yajidka yatiman fa'awa. Zar te nismo našli kao jetima, pa smo te pomogli. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rođen u godini koja se zove Amul Fil, odnosno godina slona. Godina koja je zapamćena po jednom velikom događaju u historiji Araba i koji i događaju koji je i sami Kur'an spomenuo. A to je spomenuto u kojoj suri? Alam tara kejfe fa'ala rabbuka bi ashabil fil. U suri koja nosi naslov Ashabul Fili, sura El Fil. To je, draga braćo, bio jedan veliki događaj kada su kršćani, kada je jedna grupa kršćana, vojska kršćana sa vojskama u kojoj su bili slonovi, krenula da sruši Bajtullahi al-Haram. Krenula da sruši Kaab. Iako su kršćani bliži, da kažem, istini nego sami mušnici, Allah subhanahu wa ta'ala je ovdje pomogao stanovnike Mekke, Znači, iako su bili mušici, pomogao im je i postao je vojsku ptica, odnosno postao je ptice koji su, da kažemo, na jedan način pobjedili ovu vojsku. Međutim, ovaj događaj, odnosno ovo pomaganje stanovnika Mekke nije bilo ništa drugo nego jedan uvod i nagovještaj da će se u toj godini desiti nešto veliko, a to je rođenje Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato veliki broj islamskih učenjaka, među njima Ibn Qayyim, Hafiz ibn Kesir i drugi, kažu da ovaj događaj nije ništa drugo nego nagovještaj, odnosno jedan uvod za dolazak, odnosno za rođenje Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Draga braću, nakon rođenja Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem odlazi kao što je to bio običaj, odlazi u jedno od arapskih plemena koji su stanovali van, da kažemo, naseljenih mjesta, van centara, kao što je bila Mekka. I običaj Arapa je bio da kada im se rodi dijete, da ga pošalju na selo. Kako bi se dijete odgojilo na selo? Znači, da dijete bude puno bliže, da kažemo pod navodnicima, prirodi insanskoj, zato što gradovi, normalno u njima se mnoge stvari dešavaju, može da dođe do deformacija i tako dalje, kada je u pitanju ahla, kada je u pitanju moral čovjeka i tako dalje, zato je bio njihov običaj da svoju djecu šalju van Mekke ili van gradova. <laughs> Znači, tražili bi im žene koje bi im bile dojilje i tim ženama, odnosno tim porodicama, i davali svoju djecu. Mudrost je bila da poslanik sallallahu alaihi wa sallam da ga uzme žena koja je pripadala plemenu Benu Sa'ad, koja se zvala kako? Koja se zvala Halima. Draga braću, imamo jedan poduži hadis, podužu predaju u kojoj se vidi još od prvih koraka, prvih uzdisaja Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, na kome se vide zlak, znakovi i ajeti poslanstva. Tako Halima, majka po mlijeku Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, prenosi da je došla u Mekku i normalno bila je od siromašnih porodica, siromašnih familija, došli su na devi koja jedva da je došla u Mekku. Znači, niti imala mlijeka, niti je mogla da ide. Znači, jedva da su došli u Meku. I uzela je Allahov poslanika, sallallahu wa sallam zato što ni jedna druga dojelja, jedna druga porodca nije tijela da uzme Allahov poslanika, sallallahu wa sallam zato što je bio jetim. I ova žena, zato što nije našla nikog drugog da uzme, uzela je Allahov poslanika, sallallahu wa sallam. Pa tako u ovom hadisu podužem, znači nemamo vremena mnogo da ga spominjemo, se kaže da se desilo veliko ludo kada su se vraćali. A to je da upravo te njihove deve, ta njihova deva sa kojom se vraćali, sa kojom su jedva došli, da je dobila neku veliku snagu, ili da kažemo neki veliki beričet, da nisu mogli da uopšte da vjeruju svojim očima da se radi o istoj devi sa kojom su došli. Pa tako su rekli, zadisio nas je veliki, veliki beričet sa ovim dječakom. I Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, draga braću, ostaje u ovom plemenu Benu Sa'ad, sve dok se nije desio jedan veliki događaj, a to je šakku sadr. Odnosno, rascijepljenje prsa Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Jedan događaj koji se desio na oči drugova Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kada su oni pomisli da je Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, ubijen. A to je kao što je zabilježio imam muslim u svom sahihu, Denis ibn Malika, radijallahu ta'ala anhu, da kaže poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, igrao sam se sa dječacima, kaže kada mi je došao melek, kada mi je došao melek Džibril i rasijekao mi je prsa, rasporio mu je prsa. Znači ovdje se ne radi o nije u kakvoj metafori, nego o, znači bukvalno, rascijepljenju prsa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa mi je kaže izvadio srce i otkinuo je jedan komad od mog srca i rekao je ovo je hadlo šeitan, ovo je ono, ovo je šeitanov dio. Sad znači, mi je šeitan mogao da mu naudio pa je, kaže, oprao to srce i ponovo ga vratio. Draga braćo, ono što je poznato, što ćete naići na, u knjigama Sire, jeste da se spominje da se ovo desilo samo kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio u plemenu Benu Sa'ad. I normalno kada se desilo ovo, kada su dičaci otišli po majku, odnosno po njegu majku, po mlijeku, po halini, kada su došli i rekli šta su vidjeli, i vidjeli su da je živ poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Halima se prepala da poslanika sallallahu alaihi wasallam nije nešto zadesilo. Pa ga je vratila. Pa ga je vratila njegovoj porodici. Vratila ga je njegovoj majici. I kao što sam rekao, poznato je da se ovo desilo samo jedan put. Međutim, u drugim hadismu i drugim rivajetima vidjet ćemo da se rascepljenje prsa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam desilo više puta. Pa je tako zabilježi imam Buhari muslim u, su, u hadisima od Sa'sa od e, Sa'sa ibn Malika u kojem Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o Isra i Mi'raj. I počinje svoj govor Isra i Mi'raj i kaže i došao mi je melek i rastijepio moja prsa. Hafiz ibn Hajar u svom komentaru Buhari kaže da je Ebu Nu'aym, poznati muhaddis u svom djelu Ad-Dalaj, zabilježio da se ovo isto desilo kada je poslaniku sallallahu alaihi wa sallam došla objava. Znači po ovom, tri puta da se je desilo rastjepljenje prsa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A sin, Abdu, sin imama Ahmed Abdullah ibn Ahmed također prenosi predaj u kojoj se kaže da se poslaniku sallallahu alaihi wa sallam također još jednom desilo rastjepljenje prsa kada mu je bilo oko 10 godina. I na tragu, odnosno na prsima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam je bio trag od tog rastjepljenja. Pa kaže Enes ibn Malik, radijallahu ta'ala anhu, pa kaže, vidio sam tragove, vidio sam tragove preko njegovih prsa, do njegovog stomaka, vidio sam trag od tog rastjepljenja. <clears throat> vidio sam trag od tog rastjepljenja. Kao što smo rekli, tada ga Halima vraća. Vraća ga njegovoj majici, jer se je prepala za njega. Tada je poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, bilo oko šest godina. I tada njegova majka Mina odlučuje da ode u Medinu, u jesen, kako bi posjetila kabur svog muža. Jer poslaniko, sallallahu alaihi wasallam, je otac umro u Jesrib, u Medini. I tamo je boravila oko mjesec dana, tamo je otišla s poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, i na putu kada je se vraćala, poslaniko, sallallahu alaihi wasallam, majka je umrla. Kada je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, imao oko šest godina. Oko šest godina. I poslije toga, Allah poslanik, sallallahu alaihi wasallam, prelazi u da kažemo, nadzor koga? Svog djeda, Abdul Muttaliba. Koji umire kada je poslaniku, sallallahu alaihi sallam, bilo oko 8 godina i onda prelazi kod svog Amidje Ebu Taliba sa kojim od prilike ostaje 40 godina. Sa kojim ostane, ostaje od prilike 40 godina. <clears throat> poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji je zabilježima muslimu debu Horeire radijallahu ta'ala anhu spomenuo svoju majku odnosno kabur svoje majke. I draga braću, u ovom hadisu ćete vidjeti veliki, veliki edab Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam nas, nas svog gospodara Allahu subhanahu wa ta'ala. Veliki edab. I kako se poslanik sallallahu alaihi wa sallam odnosio prema svom gospodaru. Kako je za svaku sitnicu, za svaku stvar tražio da kažemo dozvolu od Allaha subhanahu wa ta'ala da li da uradi ili ne Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, istadantu rabbi an astagfira li ummi. Tražio sam dozvolu, tražio sam izum od svog gospodara da tražim oprost za svoju majku, fa lam ya'dan li, pa mi nije dozvolio. Pa mi nije dozvolio. Zbog čega? Zato što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam majka umrla u periodu širka. Kaže, فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي pa sam, kaže, zatražio od njega izonu da posjetim njen kabur, pa mi je dopustio. Pa mi je dopustio. Znači, pogledajte, draga braću, ovdje, iako se radi o nekome koga puno voliš, to je majka, treba da znaš da prvo dolazi Allahu hak, prvo dolazi Allahu djelnašanu u pravo, pa tek onda pravo njegovi stvorenja, pa tek onda pravo njegovih stvorenja. I zatim, draga braćo, ono što se dešava između ostalo, kao što ćemo spomenuti, jeste da u 12. godini Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam sa svojim amidžom Ebu Talibom odlazi u Busru. Znači ne u Basru, nego u Busru. U nekim knjigama Sire je pogrešno prevedeno kao Basra. Ne Basra, nego Busra. Basra je grad u Iraku, a Busra je grad u Šamu, u današnjoj Siriji. Oko 120 i nešto kilometara udaljena od Damaske. I na tom putu se dešava također jedno čudo, a to je kada jedan pobožnija kršćanin obavještava o tome da je taj dječak, odnosno Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da je on poslanik od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ono što se također dešava, znači ukratko u mekanskom periodu, jeste da se poslanik sallallahu alaihi wa sallam ženi sa svojom ženom Hatidžom, radijallahu ta'ala anha, sa kojom je dobio svu djecu osim koga? Osim Ibrahima. Znači, sva djeca Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, osim Ibrahima, bili su od Hatidje. Međutim, sin Ibrahim je bio od njegove robinje Marije, Marije el-Koptije, Marije Koptije, koju mu je poklonio kraj Egipta. Zatim se dešava jeste da u 40. godini Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasalam, da dolazi objava Allahovog poslaniku, sallallahu alaihi wasalam, kao što je to zabilježima Buhari muslim i drugi, od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu da kaže unzila ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa ibn arba'ina sana. Objavljeno je poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, a on je imao 40 godina wa aqame bi Mekkata 13 sana. U Mekki je posle toga boravio 13 godina wa aqame bil Medina 10 sana, a u Medini je boravio koliko? deset godina, je وَتُوفِيَ وَهُوَ إِبْنُ ثَلَاثِينَ وَسِتِّينَ سَنَا A preselio je, sallallahu alaihi wa sallam, imao je 63 godine. Ono što je odlika, također, draga braćo, jeste da je, odnosno ono što je odlika ovog mekarskog perioda, jeste da su u tom periodu muslimani bili na velikim iskušenjima. Znači, ovaj period, ono što je njegova odlika, po čemu se prepoznaje, za razliku, na primjer, od Mekke, jeste da su u ovom periodu muslimani bili potlačeni i da su bili na velikim, velikim iskušenjima. Samo jedno od iskušenja možemo znati ako čujemo hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u stvari hadis predaj koji je zabilježi Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud koji je zabilježi imam Ahmed u svom usnadu, u kojem kaže Abdullah ibn Mas'ud prvi koji su javno ispo, ovaj, svoj islam bila su se sedmorica. Prvi koji su javno ispoljili svoj islam bila su sedmorica. Jer šta drugi su krili svoj iman. Kaže, to je bio ko? To je bio Ebu Bekr i bio je Omer. E, to, je bio, e, to je bio Allahu poslanik Ebu Bekr. Rasulullah u Ebu Bekr. Allahu poslanik Ebu Bekr. I to je bio Ammar ibn Sumej, a Ammar ibn Yasir, njegova majka Sumej. I još su bili ko Bilal, Miqdar i Suhejb. Znači, ova sedmorica su prvi koji su izašli javno pred mušrike Mekke i rekli su, mi vjerujemo u Allaha jednog jedinog i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov poslanik. Pa kaže Abdullah ibn Mas'ud, wa amma Rasulullah fa mena'ahu Allahu bi ammi abi talib. Kaže što se tiče Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, njega Allah djelašanu sačuvao preko njegovog amiđa Abu Taliba. Zato što je Abu Talib bio veliki uglednik i nije dozvoljavao da poslaniku sallallahu alaihi wa sallam naude. Wa amma Abu Bakr fa mena'ahu Allahu bi qawmihi. Kaže što se tiče Abu Bakra, njega Allah Đalešanu sačuvao preko njegovog naroda, preko njegovog plemena, zato što je bio uglednik tom plemenu. A kaže, o emma sa iruhum, a kaže što se tiče ostalih, to jeste ostali petero, kaže, fa ahadahumu l-mušrikun, wa albasuhum adra'a l-hadid. Kaže, što se tiče ostali, kaže, nisu uhvatili mušrici, uzeli su i mušrici. I obukli su im košulje ili pancire od željeza, metalne, wa sahharuhum fi šemsi. I tako su je razapeli na sunce. Znači, od Abdullah ibn Mesud spominje samo jedan od vidova čega? Patnje iskušenja. وَسَحَرُوهُمْ fi شَمْسِ I tako su je razapeli na sunce. Znači, zamislite kada, kako je sunce Mekke. Ono jako sunce. I zamislite kad imaš na sebi željezo koje grije, koje privlači, a to je na tebi da Allah Đalašanu sačuva. Od toga je džahannamske patnje. Kaže, فَمَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا وَقَدْ وَاتَاهُمْ ala ma أَرَادُوا kaže i među njima, među tom petoricom, nije bilo nikoga, a da nije pristao da kaže ono što su oni tražili. To jeste neke od riječi kufr. Jer to je dozvoljno u takvim situacijama. Illa bila, osim Bilala, radi Allahu ta'ala anhu. Fa innahu hanat alaihi nafsu fi Allahi wa hana ala kum. Jer kaže, on sve to omalovažio. Sad taj vid batnje iskušenja omalovažio ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Fa atuhu l-bildan, وطافوا به شعاب مكة وهو يقول أحد أحد I kaže, dali su ga djeci, da ga djeca vodaju, da ga udaraju, da ga biju. I tako su ga, kaže, vodali ulicama Mekke, a on je ko? Bilal, radijallahu ta'ala anhu. On je govorio, ahadun ahad, jedan jedan. To jeste, Allah je jedan jedan. Znači, odlika ovog perioda jeste da su muslimani bili na velikim iskušenjima. Draga braćo, šta je ovdje bitno da spomenem? Jeste da znamo na koji način da čitamo, da slušamo i da izučavamo siru Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači, prva stvar, draga braćo, jeste da razumijemo Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i ličnost Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam kao ličnost poslanika od Allaha djelašanu. Znači, ne da razumijemo i da čitamo o Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam kao nekom geliju, kao nekom intelektualcu, kao nekom vojskovođu, kao nekom vladaru. Kao što, na primjer, to rade ljudi koji su namuslimani i koji su zadivljeni u jednu ruku životom Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, i govore o njegovoj genijalnosti, govore o njegovoj inteligenciji, govore o njegovoj mudrosti, međutim, ne prihvataju ga za Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasalam. Mi sve to znamo, međutim, mi kada prilazimo i kada slušamo i čitamo U Allahovom poslaniku, alihi salatu wasalam, mi u tome razumijemo ličnost Allahovog poslanika kao poslanika od Allaha subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, šta to znači, zbog čega ovo govorimo? To znači da sve ono što je došlo u siri Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, i u sunnatu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, to prihvaćamo kao šta? Kao nešto što je istina. Bez ikakvih tumačenja, bez ikakvih pojašnjenja, bez da tome dajemo neka tumačenja. Kao što to rade nevjernici ili nažalost neki muslimani, modernisti koji prilaze na jedan poseban način životu Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. I mnoge stvari koje su došle, koje njihov razum ne može da shvati, one to odbacuju. I zato ćemo naći one koji su pisali o životu Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Pa ste pisali su, normalno, to su generacije u ovom stoljeću. Pišu Allahovu poslaniku, alaihi salatu wasalam, međutim odbacuju, odbacuju, odbacuju mnoge hadise vjerodostojne iz Buhari, iz drugih hadijskih izbirka. I kaže, ovo je nemoguće. Znači, što se tiče ovoga, kaže, to obična laža. Hadis u Buhari. Zbog čega? Zato što neke stvari ne mogu, njihov razum ne može da ih dokući. Kako to da je kamen, kako to da je drvo, činilo seđu Allahovom poslaniku, alaihi salatu wasalam. Kako to da mu je kamen nazivao selam, kao što ćemo vidjeti, tako dalje. Ne mogu to da razumiju. I zato mnoge stvari odbacuju pa kažu da poslanik alihi salatu wasalam nije imao muadžiza nad naravnosti, osim jedne, a to je Kur'an. Sve kaže drugo, sve to izmišljotina. Sve ono što je učeno u islamsku istoriju i tako dalje. Ma da stoji u svoj hadisu Buhari, u Muslimu, u drugim hadiskim zbirkama. Kada govori o Isra i Mi'arađu, kaže ne, nije to putovanje poslanika alihi salatu wasalam na nebo, odnosno na nebesa sa svojim tijelom, nego je to jedno duhovno uznisanje. uznisanje kada se govori u suri Al-fil, alam tara kejfa fa'ala rabbuke bi ashabi al-fil, wa arsela alaihim tajran eba. I Allah je na njih poslao ptice. Oni kažu, ne, nisu to ptice, to su stvari mikrobe i bolešćine i tako dalje. A to kaže da ptica leti i baca kamenje, vojska ptica kaže, to je nemoguće da budu, to su smišljetne i tako dalje. Znači, na ovakav način, jedan musliman ne prilazi svira Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I zato, draga braćo, ovaj moment je najbitniji da znamo. A to je da prihvatamo i uzimamo ono što je došlo od našeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer Allah Đalešanomu je dao nad Uopšte, imamo nešto što se zove muadžize. Kako bi ljudi vidjeli jasnije dokaze da je to istina. I dao je neke nadnaravnosti samo je ličnosti Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I prije nego što mu je objava došla, i kada mi objava došla, kako bi ljudi vidjeli jednu posebnost, jednu specifičnost u toj ličnosti i kako bi posebno uključili svoje mozgove, svoje glave. Šta to izlazi iz riječi te ličnosti, odnosno tog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, draga braću, druga stvar jeste što kroz siru Allahovog poslanika, alaihi salatu wa salam, razumijemo Kur'an razumijemo Allahom Đalešanuhu govor. I zato, na primjer, neću me govoriti uopšte, nego govorit ću samo jedno omenju, a to je pogledaj. Mnoge bitke o kojima ćemo govoriti, bitka na Bedru, bitka na Uhudu, bitka na Huneinu, bitka na Hazabu, bitka na Tebu, sve su te bitke spomenute u Kur'anu. Sve su te bitke spomenute u Kur'anu. Međutim, draga braćo, Allah Đalešanuhu ne spominje te bitke u Kur'anu u kontekstu nekih historijskih događaja. Normalno spominju se te stvari koje nam koriste u smislu historijskog događaja. Međutim, ono što Kur'an želi da kaže kada spominje te događaje, jeste jedan odgojni karakter i odgojni iskaz tih događaja. A to je da mi kao muslimani vidimo pouku i poruku tome. I zato na veliku žalost desilo, dešava se, desilo se, da kada se sama sira Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, braću, čita, da se čita više u smislu neki hronološki, historijski događaj, šta se je desilo, gdje se je desilo, a da se ne uzme i obzir pouke i poruke. Dok kad vidimo Kur'an, kako prilazi tim bitkama, vidimo jedan sasvim drugi način. A to je da za svaku bit, bitku spominje uzrok pobjede, uzrok, povod, poraze i tako dalje. Kada Allah Đelešanu govori, kada govori e, o Uhudu, Zbog čega su muslimani gubili? Minku me yuridu dunja, wa minku me yuridu l'akhira. Kada govori Uhudu, kaže, među vama ima oni koji hoće dunjaluk, a među vama ima oni koji hoće akhira. To jeste oni koji hoće dunjaluk, oni su dobili dunjaluk. I povod i uzrok tog poraza jeste sami taj dunjaluk. Wa yawma hunaynin idh a'jabatkum kathratukum. I na dan Hunayna, kada vas je zanijela vaša mnogobrojnost. I na dan Hunayna, kada vas je kada vas je zanijela vaša mnogobrojnost, kada su muslimani reči, rekli, pogledajte koliko nas je. Međutim, zamalo da izgube bitku na Hunayn. Pa im Allah Đelešanu dao pomoć, pa su pobjedili. Međutim, Allah Đelešanu ih podstiče, odnosno podsjeća šta je bilo zamalo da izgube to bitku. A to je da muslima nekada nema a'đabetkum i a'đab, da se ono zadivi samom sebi, svojoj, svojoj snazi, svojoj brojnosti i tako dalje. I treća, draga braću, stvar jeste što ko silu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, odnosno u ličnosti Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam imamo najbolji primjer. A to je ono čemu nam Allah subhanahu wa ta'ala govori kada kaže لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ Vi o Allahovom poslaniku imate najljepši uzor. Znači svak, kakvim god načinom, ili da kažemo profesiji ili zanimanju, da se opredijeli, u Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam ima najljepši uzor. I o tome sada nećemo govoriti. Međutim, da istaknemo jedan samo detalj, a to je da imamo najbolji uzor, naravno, na što posebno trebamo brati pažnju kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kada u pitanju, pitanje dali, pitanje širenja Islama i načina kako se Islam širi. Pogledajte, draga braćo, ajet, prvi ajet koji se objavljuje Allahovog poslaniku alaihi sallatu wa sallam. Ja ayuhal muddafir, kum fa anvir, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَحِرْ Prvi riječ, o ti pokriveni, ustani pomini. O ti pokriveni, ustani pomini. Obraća se jednom čovjeku, obraća se pojedincu, obraća se jedinki. Allah subhanahu wa ta'ala, Da radi čega, zašto? Da do nalog promijeni. Uzmite taj ajet i uzmite ajet kada Allah Đelešanu kaže i da džaje nasrullahi wal fatah. Kada dođe Allahova pomoći pobjede. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ فَاجَعِ Kada vidiš ljude kako u skupinama ulaze u Allahu vjeru u skupinama ulaze u Allahu vjeru. Poslanik alaihi salatu wasalam dok je bio u Mekki, ide ljudima i kaže, vjerujte u Allaha, ljudi ga pljuju, ode u taj, ljudi ga, djeca ga kamenima gađaju. Međutim, pogledajte. وَرَأَيْتَ النَّاسِ اِدْخُنُونَ فِي دِنِ اللَّهِ فَاجَ Kada budeš vidio ljude, kako u skupinama u Allahu vjeru budu ulazili. E to vam je sira, draga braću, između ovog dvoje. Znači, između ovog prvog ajeta, između ovog drugog ajeta, proces, taj proces, taj program, to je u stvari sira i život Allahu poslanika, alihi salatu wasalam. Da vidimo kako je poslanik, alihi salatu wasalam, uspio, kada je bio jedan, kada je bio sam u Mekki, kada je došao, kada je samo njegova žena Hatidja radijallahu ta'ala anha u njega povjerovala. I kada dolazi vrijeme, kada ljudi u skupinama, I ne samo za njegovog života, nego sve do sudnjeg dana, kada u skupinama ulaze u Allahu Đelešanu ubio. E da vidimo sada kako išlo taj proces, kako iz jednog ovakvog stanja doći ovaj drugo, ovo drugo stanje. Je normalno da je dava, da kažemo, prepuna tog nekog očaja, da čovjek, znači, naiđe na teške trenutke, kada padne u očaj i tako dalje. Međutim, upravo, čitajući siru Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, vidjet ćemo najbolji način kako da se dođe do onoga o čem, ono što smo sada spomenuli. Draga vraća, međutim, ono što je najbitnije, što želim posebno da istaknem i da obratimo pažnju, jeste ovaj prvi moment koji smo spomenuli. A to je da razumijemo ličnost Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, kao ličnost poslanika. Poslanika, za kojeg Allah Đalešanu kaže وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَهُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Ono što vam poslanik da uzmite, ono što vam zabrani, to ostavite. Jer kao što sam rekao, Allah Đalešanu je dao neke nadnaravnosti poslaniku sallallahu alaihi wa sallam kako bi mi obratili pažnju, kako bi skrenuo pažnju ljudi i stvorenja na ovu ličnost, kako bi ta ličnost imala posebnu ulogu, poseban značaj u životu muslimana, u životu onih koji povjeru Allahu u poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa je tako zabilio že imam termizi predaju od Ebu Bekra ibn Ebi Musi. U kojoj se kaže, u kojoj se spominje ovaj događaj kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam u svojoj 12. godini izašao na putovanje sa svojim amidžom Ebu Talibom. Pa kaže se, ovo je predaj, haređe Ebu Talib ila šal. Abu Talib je izašao u Šam. I ne bio običaj da, da putuju, da trguju. To je bio, znači, njihova glavna, znači, njihova skoro sva ekonomija se gradila na toj trgovini. A da, ta trgovina, znači, izvor tije trgovine je bio iz Šama. I kaže, Abu Talib je otišao u Šam, poslanik je tad bio djed, ومعه النبي صلى الله عليه وسلم سني يبي الله poslanik صلى الله عليه وسلم في اشياخ من قريش sa još nekim uglednicima iz Kurejša, iz plemena Kurejša. I kaže, kada su išli, prolazili bi pored jednog kršćanina, pored jednog pobožnjaka, koji se zao Behira ili Buhajra. Pazite, kod nas je prevedeno u velikom broju dijela iz Sire Behira, međutim, kod muhaddisa je pravilnije da se kaže Buhajra. I oni su, kaže, <clears throat> oni su spustili, odnosno, odmorili su tu kod tog sečenika, bliz tog svečenika. A oni je vakana, vakanu kable dalike murruna alaihi, wala jeltafit ulaihi, wala jahruđu ulaihi. Oni prije kada bi putovali i kada bi prolazili pored njega, on uopšte ne bi im obraćao pažnju. Niti bi izlazio da se sa njima upita, ni da im pomogne, međutim ovaj put je izašao. Falamma habatu, hallu rihalahu. Kaže, kada su se spustili, Djala je ta halelu rahib. Kaže, taj svećenik hršćanski počuje da hoda među njima, među tom skupinom i da nešto traži. Sve dok nije naišao na Allahova posanika sallallahu alaihi wa sallam. Hatta ja ila Rasulillah wa ahada bijedihi. Kaže, sve dok nije došao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i uzao ga za ruku i rekao, pazite, među uglednim kurejšijama, među mušlicima, koji ništa nisu znali, bili daleko od bilo kakvog vida objave koji je objavljen. Bilo kršćanstva, bilo židovstva i tako dalje. I rekao, hada sejidu l'alamin. Ovo je uglednik svih svjetova. Ovo je uglednik svih svjetova. Najugledniji koji se pojavio. Hada rasulu rabbi l'alamin. Ovo je poslanik gospodara svih svjetova. Jeba'athuhu rahmetan l'alamin. Njega će Allah poslat kao milo svih svjetovima. Kada su ovo čule kurejiši, Rekli su, vama ilmu bi dhalik. Na osnovu čega to kažeš? Iz čega to govoriš? čega to pripovijedaš? Pa im ovaj kršćanski svečeni kreće, kaže, innakum hina ešraftu min al aqabe. Kaže, onog trenutka, kada ste se pojavili iza ovoga brda, kaže, lem jebaka hađarun, wala šeđarun, illa harra sađida. Kaže, kada ste se pojavili, kaže, nije ostalo ni drvo, ni kamen, a da nisu pali na seđu. ولا يسجدان إلا لنبي أكاجة أني نجني سجد وسن بسانيكو وإني لا أعرفه بخاتم النبوة أسفل من عدروف كتفه مثل تفاحة أي كاجة يا غزنام po pečatu poslanstva, kaže, koji se nalazi na njegovim plećima, mithla tufaha, kaže, koji je veličine jabuke. Pa je onda poslanik otišao Pa im je on spremio hranu i rekao im je da ga zovu. Odšao je kod deva da čuva deve. Pa kada je došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pratio ga je oblak koji ga je čuvao od vrućine. A ovi što su sjeli, oni su već sjeli ispod jednog drveta. I kada je došao poslanik, nije bilo mjesta u hladu za njega, pa je sjeo na sunce. Pa se je drvo pomaklo. Da napravi hlad Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I onda im je rekao, da idite sa njim Rimljanima, zato što su područje Šama, Znači, Rimljani su imali glas na to. Na tom dijelu. Rekao im, ne mojete ići u šam sa njim. Jer oni znaju da će se pojaviti poslanik ako ga nađu i ako ga vide uče. Nego vratite se sa njim odakle ste došli. Vratite se u Meku i čuvajte ga od židova. Vratite se u Meku i čuvajte ga od židova. Pa je Ebu Tari poslao nekoliko ljudi, nekoliko mladića da se vrate, da vrate Allahu poslanika sallallahu Allahu alaihi wa sallam, Ovo je bilo u gradu Busra. U gradu Busra. Draga braća, ovo nije nikako čudo. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, koji je gospodar svih svjetova, dao je da stvari prirode, da ovi predmeti, počinio ih je Allahom u poslaniku, alaihi salatu wasalam. I zato ćemo vidjeti u hadisima, u ajitima, kako, šta, kako hrana spominje Allah, djelašanu, kako voda izvire iz prstiju Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Kako bi ričetom poslanika alaihi salatu wasalam hrana se umnožava da stotinama ljudi jede i tako dalje. Kažem da je to spomenuto u Kur'anu jer Allah subhanahu wa ta'ala suru kamar počinje kako? Iqtarabati sa'atu wa nšaqqa al kamar. Sudni dan se približio i mjesece raspolovio. To je šta? To što je zabilježio imam Bukhari od Ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu, da su došli mušrici i tražili od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam dokaz. Da su tražili neko čudo, neki znak. Pa Allah subhanahu wa ta'ala dao da se mjesec raspolovi. Pa Allah subhanahu wa ta'ala dao da se mjesec raspolovi. Međutim, i to kad su videli nisu povjerovali. Zato što onaj koji neće da vjeru nikad neće povjerovati. Međutim, srce koje je iskreno, koje traga za istinom, ono kad vidi dokaz, ono će povjerovati. I zato, kao što sam vam rekao, I u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam je došlo sličnih stvari. Pa je tako zabilio žima muslim. U svom sahihu od Jabra ibn Samure radijallahu ta'ala anhu da Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam draga braćo, re, draga braćo rekao inni la a'rifu inni la a'rifu hađaran bi Mekke kane yusallimu alija qabla an ub qabla an uba'ath kaže ja znam kamenu Mekke kaže poslanik alaihi sallatu ja znam kamenu Mekke koji mi je nazivao selam prije nego što mi je došla objava. Inni la arifuhul an. Ja ga kaže, sada dobro znam. Sada ga dobro znam. Znači, ka meni nazivao selam Allahu u poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Imam termiz je zabilježio od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu hadis u kojem se kaže da je došao beduin Allahu u poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekao, bima a'rifu annaka nabiyun. Po čemu mogu da znam da si Allahu poslanik. Pa se poslanik sallallahu alaihi wa sallam okrenu, a bio ispod jedne palme. Kaže, in da'autu hada la'idh min, hada, min hadihi nahl, a tešhadu anni Rasulullah. Kaže, ako zovnemo u gran s ove palme, hoćeš li povjerovat da sam ja Allahu poslanik? Fada'aha. Pa je poslanik zovnuo gran. Faja'ala jenzilu hatta saqata. ala nabije sallallahu alaihi wa sallam, pa kaže, grana počela da se spušta, sve dok nije došla i pala na Allahu od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa je poslanik reče, irđe, vrati se. Fa'ad, pa se vratila kao što je bilo. Pa ovaj beduin povjerovo u Allahu od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Imam Bukhari je zabilježio u svom, u svom sahiju ibn Malika, radi Allahu ta'ala anhu, predaju koji kaže Enes radijallahu ta'ala anhu utijan nabiju sallallahu alaihi wa sallam bi ina. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam, poslaniku sallallahu alaihi wa sallam je donijeta posuda. Znači mala posuda vode. Kaže, fađa'ala jedahu fil ina. Pa je svoju ruku stavio tu posudu vode. U drugim, u dosta hadisa je došla, znači govor o sličnom ovome. U nekima se kaže da nisu imali sačije da sabdesti, a da je bilo mnogo. Pa da se je došlo s ovom posudom. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam stavio svoju ruku u posudu, fa ja'ala فَجَعَلَ mau يَنْبَعُ min bejni أَصَابِعِهِ Pa je voda počela da teče između prstiju Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa kaže nes Enes fetavadda al qawm. Pa su se ljudi abdestili. Pa kaže Katade radijallahu ta'ala anhu, koji prenosi od Enesa radijallahu ta'ala anhu, kem kuntum, koliko vas je bilo? Pa kaže Enes radijallahu ta'ala anhu, thalathu mi'ah, au zuha mi'ah. Kaže, bilo nas je 300 ili više od 300. Bilo nas je 300 ili više od 300. Draga braća Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam je također obavijestio o stvarima koje će se desiti u budućnosti. Znači, obavijestio ashabe, svoje ashabe i obavještavao o stvarima koje će se desiti u budućnosti. Koje će se desiti u budućnosti. Znači, koje će, neke od tih stvari su zadesili njih. Kao što ćemo vidjeti hadisu koji je zabilio žima Bukhari u svom sahihu, od ibn Hatima radijallahu ta'ala an. Ali ibn Hatim, draga vraća, je bio veliki uglednik, još prije Islama. Bio je veliki uglednik još prije Islama i primio Islam. I prenosi jedan broj hadisa od Allaha od poslanika, alaihi salatu wasalam, i ovaj ashab je živio preko, preko stotinu godina. Draga vraća, dok je Allah od poslanika, sallallahu alaihi wasalam, bio u Mekke. A znači, spomenuli smo na početku karakteristiku mekanskog perioda. Kaže Adi ibn Hatim, kaže, bejnama ana inda nabije, sallallahu alaihi wasalam, id atahu rađu, kaže, bio sam kod Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasalam, kada mu je došao čovjek, وشكى إليه الفاقة يبجع له مسيزة سيرومشت ثم جاءه آخر وشكى إليه قطع السبيل pa mu je došao drugi i požalio mu se za drumsku razbojništvo, za ljude koji presreću, presreću na putu, koji ubijaju i tako dalje. Znači, pogledajte kako je bilo tada stanje u Mekke. I onda se dešava šta? Da se poslanik Alihi salatu wasalam obraća Adi ibn Hatim u takvom jednom periodu, u jednom takvom stanju i kaže mu, ja Adi, hal ra'ajta l'hira, o Adi, jesi li kaže kada bio u Hiri? A Hira je jedan grad koji je bio blizu Kufe, koji je blizu Kufe, znači u, gdje u Iraku. Pa kaže Adi, la, nisam kaže, wa kad unbitu anha, međutim čuo sam o njoj i znam o njoj. Pa mu se poslanik sallallahu alaihi wa sallam obraća i kaže, wa in talat bika hayatun, kaže ako poživiš, la tarajanna dha'ina, ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت ولا تخاف أحدا إلا الله Ako pozživiš o Adi, vidjet ćeš da će žena putovati iz Hire do Mekke kako bi obavila tavaf, kako bi došla na hađ, a da se na tom putu neće bojati nikoga osim Allaha Đalešanu. Da će doći jedno vrijeme takve sigurnosti, da će Islam zavladati. Pa mu kaže, ja adi, wa in tale bike hajatum, la tuftahanna kunuzu kisra. Ja adi, ako poživiš, vidjet ćeš da će riznice kisre biti osvojene. Pa kaže Adi rekao sam mu Kisa ibn Hurmus, kaže Kisa ibn Hurmus, vladar, vam pa poslanik sallallahu alaihi wa sallam reče Kisra ibn Hormuz. Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam wa in tala bika hayatu, ako poživiš, ako ti potraje život, kaže vidjet ćeš da će čovjek izvaditi srebro i zlato i tražit će kome će ga dati kao sadaku, međutim neće ga imati kome da da kao sadaku. Zato što će muslimani biti bogati. Međutim, pogledaj, na početku hadisa dolazi šta? Čovjek i želi se poslaniku, alaihi salatu, salam za siromaštvo. Pa kaže Adi ibn Hatim. Kaže na kraju hadisa Adi ibn Hatim. وَقَدْ رَأَيْتُ الضَّعِينَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْهِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَلَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ Pa sam, kaže, vidio, doživio sam kako žena putuje iz Hire do Mekke, ne bojeći se nikoga osim Allaha jalla šanu. Kaže, وَقَدْ كُنْتُ مِمَّنِ افتحا كُنُوزَ كِسْرَا A bio sam, kaže, među onima koji su osvajali Perziju. I bio sam među onima koji su osvajali Perziju. Pa se obraća onima koji su bili. A kaže, وَإِنْتَالَتْ لَكُمْ حَيَاتٌ لَتَرَوُنَّ ma qalehu nabiju sallallahu alaihi wa sallam. Ako vi poživite, vidjet ćete ono, vidjet ćete ono što je obavijesti, odnosno što je nagovijesti Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Znači, pogledajte, draga braćo, stvari u kojima se vidi posebna odlika, odnosno ličnost Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, draga vraću, također razilaženje među muslimanima, odnosno bitke i smutnje koje su se desile među ashabima Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, među Muavije, među, između Ali i Muavije, radijallahu ta'ala, anhu, o tim stvarima obavijesti Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasalam. O tome je obavijestio poslanik, sallallahu alaihi wasalam. Pa je tako zabilježima Bukhari u svom sahihu od Uzaifa ibn Ljemana, radijallahu ta'ala, anhu. Poslušajte dobro ovaj hadis, Allah, ovu predaju Huzayfi ibn al yaman Kaže Huzayfi ibn al yaman kana nasu jes'aluna Rasul Rasulallahi anil khayr, wa kuntu es'aluhu anil šar. Kaže, ljudi su pitali Allahu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam o khayr. Da sam malo otvorite proze. A kaže, ja sam ga pitao o šarru, odnosno o zlu, mahafeta i udrikani, bojeći se da me ne snađe to zlo. Pa sam mu rekao, o Allahu poslaniće, Allah nam je došao s ovim islamom i sa ovim hajrom. Pa ima li posli ovog hajra šarra, odnosno zla? Pa mi je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ima. Pa sam rekao, ima li posle tog šarra hajra? Pa mi je rekao ima, po fihi dahan. I kaže, u njemu ima dima. Znači nije sve ono baš čisto dobro. Pa sam rekao Allahu poslaniće, vama je dahanuhu, a šta je taj dim u tom hajru? Pa mi je rekao, qawmun يهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر kaže ljudi koji se ne povode za mojom uputom nego ćeš kod njih naći stvari koje prihvataš i koje odbacivaš znači dobri i loši stvari pa sam rekao ima li poslije toga dobra ima li neko zlo pa mi je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima du'at ila abwab jahannam daje odnosno ulama koja stoji na vratima jahannama islamska ulema daje koje stoji na vratima jahannama. فَمَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا Ako se odazove njima, oni će ga baciti u jahannam. Pa sam rekao, Allahu poslaniće, sithum lana, opiši nam ih, kakvi su oni? Pa rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, hujim jildatina, oni su naše kože, od nas. يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا Oni govore našim jezicima. Međutim, pozivaju gdje? Pozivaju u džahannam. Pa kaže, Allaho poslaniće, šta da radim ako me to zadesi? Kaže poslanić sallallahu alaihi wa sallam, telzam džama'ata muslimina wa imamahu. Onda se drži džama'ata muslimana i drži se njihovog imama. Kaže, fa illam fa, fa illa lahum džama'a wala imama. Ako ne bude ni džama'ata ni imama, kaže mu poslanić sallallahu alaihi wa sallam, ta'tazil al-firak kullaha. Onda se svi grubat, grubacija grupacije i svi sekti se klone. Walau an ta'adda bi asli šeđaratin, pa makar da se ufatiš, odnosno da svojim zubima da se ufatiš za neki korije nekog drve i da se tako držiš, da se ne daš, da ne ostaviš istinu. Hatta yudrike kal mautu wa anta ala thalik, pa makar da te snađe smrt, a ti si na tobi. Pogledajte to ovde. Na znači, čuvom hadisu Allahu poslanik alaihi salatu wasalam govori o dolazku fitni, o dolazku teške vremena, čak što da, koje će ashabi zadesiti. Pa kaže poslanik alaihi salatu wasalam u jednom hadisu, kaže ja vidim fitnu, ja vidim fitnu iskušenje kako se spušta među vaše kuće kao što kiša pada. Vidim stvari, vidim smutnje koje će doći, koji će se zadesiti. Pa kaže poslanik alaihi salatu wasalam u hadisu koji zabilježi imam Bukharija, u svom sahihu la taku masa'a hatta jaktatila fi atani muslimina muslimina. Kaže, neće nastupiti sudnji dan sve dok se dvije skupine muslimana ne pobiju, da ne dođe bitka među njima, fa yakunu maqtatalun azima. Kaže među njima će biti veliki broj žrtava, da'wahum wahida. A oba dvoje, oba dvije skupine su na jednom, to jeste na islamu su. Ovdje se govori o kojoj ovoj bitci? O bitci na Sifinu. Odnosno na sukobu Alija radijallahu ta'ala anhu i Muavija radijallahu ta'ala anhu poslanik alaihi salatu wasalam obavijestio. Međutim, je li poslanik alaihi salatu wasalam ovdje obavijestio ko će, ko će biti u pravu? Je li obavijestio? Obavijestio poslanik alaihi salatu wasalam ko će biti u pravu. A to je da će Alija radijallahu ta'ala anhu biti u pravu. Jer Alija je bio imam, njemu su dali bejak. Međutim, Muavija radijallahu ta'ala anhu se ligo protiv njega. I zato je došlo u hadisu Trmizija, da se poslanik alaihi salatu wasalam vratio ashabu koji se zvao Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir pa mu rekao poslanik alaihi salatu wasalam, abšir, raduj se Ammaru. Abšir ja Ammar, raduj se o Ammaru, taqtulu ka fi'atun baliga, bagija. Ubit skupina koja je napravljena. Ubit ćete skupina koja je napravljena. Koja je to skupina? Gdje je poginuo Ammar ibn Yasir, po, po, poginuo je Salihom radijallahu ta'ala anhu, to jest ubila ga je Muavina Sarana. Znači pogledajte ovdje, kako Allahu poslanik sallallahu alejhi wa sallam obavješta, kako je obavijestio o stvarima koje će se desiti. Zatim, draga braćo, smrt poslanika sallallahu alejhi wa sallam, kao što je zabilježeno u Buhariju da iše radijallahu ta'ala anha hadis Subhana od kojeg srce zaigra. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha aqbalat Fatima. Kaže došla je Fatima čerka Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam došla Allahovom poslaniku sallallahu alejhi vesselam kaan mishyataha mashy an-nabi kaže išla je kaže njen hod kao da poslanik sallallahu alejhi vesselam ide kao da poslanik sallallahu alejhi vesselam ide pa je poslanik alejhi salatu vesselam rekao marhaban bi ibnati dobrodošla moja kćer a pa kaže fasaraha fasaraha fabakat pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nešto šapnuo, pa je ona zaplakala. Summa sarraha fadahite. Zatim je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nešto šapnuo, pa se je nasmijala. Subhanallah, pa se Aisha radijallahu ta'la anha pa je bila začudila. Kaže, ma rejtu kel jom farahan akrabin huzni. Nisam vidila da se tako brzo desi žalost i radost. Poslanik alaihi sallatu wa sallam je nešto šapnuo, ona je zaplakala. pa je oposanik sallallahu alaihi wa sallam nešto šapno, pa se ona nasmija. Pa je poslije toga pitala, šta ti je šapno oposanik sallallahu alaihi wa sallam prvi put? Kaže, prvi put mi je šapno da će umrijeti u bolesti od koje umro. A to je bila bolest, smrtna bolest poslanika alaihi wa sa. Pa sam, kaže, tada zaplakala. Pa mi je šapno da ću biti prva iz njegove porodice koja će se pridružiti poslaniku alihi salatu sallam prva koja će umrijeti posle smrti Allahu poslanika od poslanikovi čeri iz njegove porodice, pa da hikt, pa sam se nasmijao. Pogledajte, subhanallah, pogledajte, draga braćo, musliman i smrt i život. Musliman se ne raduje samo životu. Musliman se ne raduje samo životu. Ljudi koji su nevjernici, ljudi koji su griješnici, koji su spoznali samo ovaj dunjaluk, I samo ovaj dunjaluk je njihova spoznaja. Oni se raduju stvarima dunjaluka. Mu'min se raduje smrti. I na kakav način će umrijeti. Pogledajte kako poslanik alaihi salatu wasalam kaže Ammaru, šta mu kaže? Abšir, raduj se muštuluk. Umrijet ćeš na haku. Umrijet na istini. O vjernici, bojite se Allah istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati. Si kao pravi muslimani. Pogledajte ovdje, Pogledajte ovdje Fatime, radijallahu ta'ala anha, nasmije se zato što će se pridružiti Allahovu poslaniku, alaihi salatu wasalam. Jer, draga braću, njima život bez poslanika, alaihi salatu wasalam, nije bio život. Nima život bez poslanika, alaihi salatu wasalam, nije bio. Uopšte, onaj život nije ličilo na ono kao što je bilo s Allahovim poslanikom, alaihi salatu wasalam. Jer, draga braću, Allahu, poslanik, sallallahu alaihi wasalam, je sav bio beričet. I zato kaže jedan od ashaba, kaže nije bilo svjetlijeg dana u Medini od dana kada je došao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa Nije bilo svjetlijeg dana u Medini od onog dana kada je došao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa A kaže nije bilo tamnijeg i mračnijeg dana i mračnijeg i tamnijeg vremena od onog dana kada je umro Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pogledaj, i dan, i vrijeme se raduje dolazku Allahovog poslanika, anim i salatu wasalam. I zemlja, draga braćo, zemlja ne voli. Jer pazite, Allah za našanu kaže, wa immi šeji'im illa yusebbihu bihamdihi. Nema stvari, a da ne slavi Allah. Nema stvari. Pazite, jedino čovjek, insan, je taj koji ima pravo izbora. A sve drugo, zid, kamenje, drveće, hrana, životinje, sve to slavi Allah za našanu na svoj način. Zemlja slavi Allaha džalla šanu na svoj način. I zato zemlja ne voli one koji ne vole Allaha od poslanika alejhi salatu vesselam. Je tako je zemlja žima Buhari u svom sahihu da je bio čovjek koji je bio kršćanin. Fa aslam, pa je primio islam. Wa qara al-Baqara wa ala Imran, ina učio suru Bekare i suru Ali Imran. Wa kana yaktubu lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. I bio je pisac pisao neke stvari Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam. Međutim otišao, vratio se kršćanstvu. Vratio se kršćanstvu. I smijavao se poslaniku sallallahu alejhi salam i govorio je ma jedri Muhammedun illa ma katabtu lahu. Kaže Muhammed ne zna osim ono što sam ja pisao. Osim ono što sam ja napisao. Fa amatahu Allah. Pa kaže se umroje. Wa dafanuhu iza kopali su ga فأصبح وقد لفظته الأرض kaže osvanuje, a zemlja ga izbacila. Osvanuje, a zemlja ga izbacila. I ovi njegovi, ovi njegovi vlasi, kada su vidjeli, rekli su hada fi'lu Muhammedin wa ashabihi. Ovo je dijelo Muhammeda i njegovih prijatelja. Kaže, nebešuhu lamma haraba minhum <clears throat> wa alqawhu. Kaže, kada je pobjeg od njihove vjere, oni su ga izbacili. Pa su uzeli to tijelo i njegovi kršćani, fahafaru lahu wa a'mahu. Pa su još dublje iskopali nego što su bili, što je prethodno bio zakopan. I zakopali su. Fa asbaha wa qad lafidatul ard. Pa kaže, ponovo je sonu, ponovo ga zemlje izbacila. Pa su onda ponovo rekli, kaže, hada fi'lu Muhammedin u ashabi, ovo je dijelo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i njegovih ashaba. Kaže, nebešuhu lemma haraba minhum. وألقوه كاجا كذا يقوم يقولي كاجا أني سويسكو بالي زباتي فحفروا له فكاجا بونو وسويسكو بالي بونو وميسكو بالي كبر وأعمقوا ما استطاعوا إسكوبالي سو دوبوكو كولكو سو مغلي دا كوبايو إسكوبالي سو توليكو دوبوكو كولكو سو مغلي دا كوبايو وأصبح وقدل في ذات الأرض Pa je, kaže, osvanuo treći dan, zemlja ga ponovo izbaci. I onda su vidjeli, kaže, onda su vidjeli da ovo nije, kaže, vidjelo se da to nije djelo ljudi. Pa tera kuhu i ostavili su ga tako. Nisu bili sami da ga, da ga zakopaju. Pogledajte, draga braća, zemlja. Zato nas ljudi kažu, zemlja mu kosti zbacila, izmečala. Zato što ni zemlja, ne voli zemlja Allahu je našanu stvorenje, koje je pokorno Allahu subhanahu wa ta'ala, koje je pokorno Allahu subhanahu wa ta'ala, i zato ni ona ne voli one koji ne vole Allahu poslanika alihi salatu wasalam. I zato, draga braću, zar ovaj poslanik sallallahu alihi wasalam, kojim je Allah jalla šanu dao da mu drvo, da mu kamen čini sežda, da, zem, da voda izvire iz njegovih prstiju, da se hrana uvećava kada jedu. Poslanik sallallahu alihi wasalam, koji nas je obavijesio onome šta će biti i šta je bilo i šta nam koristi i šta nam šteti, za taj poslanik koji bi Allah dželle Đalešanu dao ove odlike. Ovo je samo nekoliko hadisa, pogledajte, samo nekoliko hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojima se govori o odlikama Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Ana a napisana su djela. Svaka hadijska zbirka ima poglavlje u kojima se govori o odabranosti Allahovog poslanika alejhi salatu wa sallam. Zar ovaj draga braćo poslanik ne zaslužuje da iščitavamo njegov život, njegovu siru i da se ponašamo onako kako od nas traži Allah poslanika alihi salatu wasalam. Da se ne bojimo radi toga ničijeg prijekora. Da se ne stidimo radi sunnata Allahu poslanika alihi salatu wasalam nikoga. Da prihvatimo taj sunnat. Da prihvatimo Allahu poslanika alihi salatu wasalam i da nam bude draži od naših očeva, od naših majki, da nam bude draži od naše djece, da nam bude draži od samih nas. Jer to je iman. To je iman. To je ono što nas traži gospodar svih svjetova koji nas je stvorio, koji je stvorio nebesa i zemlju. Da nam Allah, poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, bude draži od nas i žena, naših djeca i, djeca i od nas sami. Da nam najdraži bude Allah, poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Zar ne zaslužuje, zar ne treba Allah, poslanik, alaihi salatu wa sallam, da nam bude najdraži. I da svoj život samo uskladimo sa onim što je došlo u sunnetu Allahovu poslanika alaihi salatu wasalam i da izučavamo život Allahovu poslanika alaihi salatu wasalam, da našu djecu podučavamo tom životu, da našu djecu podučavamo tim primjerima, da drugi podučavamo da vjeruju, da istinski budu vjernici, da istinski budu sljedbenici Allahovu poslanika sallallahu alaihi wasalam. Allahovu poslanika sallallahu alaihi wasalam kojom je Allah dawlik wa znakova, veliko ajeta, vliko odlikovanja, odabrao ga na svim drugim poslanicima, zatraži raspolovljenje mjesec, Allah te lašanu mu raspolovi mjesec. Zatim hadis o šefatu, kad mu Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ja Muhammed, sel tuata, o Muhammede, pitaj, bit će ti dato. Išfat u šefa. Traži šefa za nekoga, bit će ti dat šefat. Međutim, u svemu tome je poslanik, naš poslanik, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, draga braćo, je bio ponizan. U samo tome je Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam je bio ponizan pred svojim gospodarom subhanahu wa ta'ala. I zato kaže poslanik alaihi salatu wa salam. Hadisa koji ćemo završiti večeras predavanje. Hadis u tirmizu od Abdullah ibn Amra radijallahu ta'ala anhu. Da Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže Ida sami'atum un mu'adzina fa'kulu mithla ma yakul. Kada čujete mu jezina, onda i vi recite što ono i on što im kaže, to jeste ponavljajte za njih. Thumma sallu alaihi, zati na mene doneste salavat. Fa innahu men salla alaihi salatan sallallahu alaihi ašra. Jer onaj ko na mene donese jedan salavat, Allah Đalešanu će na njega donijeti deset salavata. Thumma sallu lije vasile, a zatim tražite za mene, pazite, tražite za mene, to jeste dovite za mene. Pogledajte poniznosti Allahu poslanika alaihi salatu sallam traže od svojih sledbenika da čine dovu za njega. Zatim, thumma salu li il wasile. A kaže, zatim tražite li wasilet. Wasilet je kad prevedemo blizina. Blizina kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A međutim ovdje, a izraz poslanik sallallahu alaihi wa sallam pojašnjal pa kaže, pa kaže, fa innaha menziletum. Jer kaže, to je počasno mjesto. kod Allaha subhanahu wa ta'ala la tanbagi illa li abdi min ibadillah koje neće pripasti osim jednom robu od svih Allahovi robova. Fa arju an akuna ana. Pa, se, ka, pa kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, pa se nadam da ću ja biti taj. Pa se nadam da ću ja biti taj. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, wa man sa'ala lija al-wasila hallata alaihi šafa'a, jer onaj ko bude za mene tražio vasilat, njemu će pripasti šafat, njemu će pripasti šafat. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od istinskih sljedbenika. Allahu posanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ako Bog da sljedeće naše predavanje, počet ćemo sa bitkom na bedru. Sa bitkom na bedru, odnosno u stvari sa pohodima, sa nekoliko pohoda. Normalno bit će spominjanje nekoliko pohoda koji su bili prije same bitke na bedru. Akulu qavli hada, wa astagfirullaha li wa lakum, astagfirullaha.